Pois esta era a nosa homenaxe a, a Suso Díaz, o integrante de Sara, do grupo de teatro Sarabela Teatro. Bueno, mmm, agora comenzamos esta segunda hora concretamente intentando conectar con Galicia e, eh, como xa saben, o noso correspondente eh, semanal é eh, Xulio Simón. A veces non pode conectar, pero hoxe sí que podemos conectar con el. E, eh, ademais, coido que disfrutando dun día extraordinario. Boas tardes, Xulio. un día extraordinario, como usted decía, ¿no? Seguro que eh, en, por esa zona, después de atravesar esa pequeña temporal que, que tuviste la semana anterior, pues seguro que ahora va a disfrutar como si fuera casi primavera, ¿no? Efectivamente, queixaban precisamente, bueno, os, os camioneros, eu concretamente eh, eses traballadores da Quinta Roda, pois escoitei, non sei, teño un, un aparente e un amigo, un, bueno, pero coñecidos directamente que, que, que, bueno, pois vense moi moi afectados neste aspecto, porque posto que pois eh, eles teñen que eh, facer mm, mm, viaxes eh, obrigatorios, non? O seu traballo é ese, ir de, de Coruña, por exemplo, ao Porto, mm, tres veces ou, ou Mm, me parece que son el, un eh, deles de cinco veces a semana cinco por por por 20 mm, son 100 eh, eh, eh aumentalle a viaxe deles pois 100 euros cada semana Bueno, ademais hai que ter en conta que, bueno, tens a alternativa da autostrada que son sí. eh, prácticamente os mesmos kilómetros bueno, menos, a autostrada creo que sí, sí, sí. había festas, sí, sí, sí. que a preparar porque había a procesión, uh -huh. bueno, era, era tremendo, non? Sí, sí. Eh, bueno, eh, dentro do sitio onde teño que, que dicirche, eh, digo yo, digo yo diante da miña compañera, colega xa, a, a, a nosa a, mm, periodista María Rollo, que volvo a presentarse outra vez, que teño aquí de colaboradora extraordinaria. Xa... Aquí estamos de novo. Xa sabes que está... Desde que que estés, bueno, todas, casi todas as, as fines de semana. Sí, sí. Pois está eh, traballando directamente co, co Facebook e eh, pois, xa, eh, sí. agregando unha che, un che de personal que, que se nos aquí ao, ao carón. Bueno, pois estaba lle comentando que dende a túa situación, dende a túa vista, dende o teu despacho, vese o mar, eh, vese esa ría espléndida de Galicia, eh, falabas do, dos veleiros, o sea que mm, aproveitar o tempo mm, agora mesmo tan bo como está para que os veleiros funcionen. Mm, teremos que volver a falar co, con ese veleiro extraordinario, con ese, con ese patrón extraordinario, non? Efectivamente, con Suso Leiro. Suso Leiro. E, bueno, este vale. o caso que eu decía cheso por o feito de, de comentarlle en alguna ocasión, por pois, pues, pois, saber se si ten algunha novidade máis, como aquela da, da vela que nos enseñou e pudamos disfrutar que en Maisou directamente, lembras que a tiña fendida por, por unha parte para que poidera entrar o aire e eh, sair e que poidera ademais eh, dirixir eh, o barco extraordinariamente, non? Sin que bambeara. Como é mecánico naval, e bueno, sobre todo como ten tantísima experiencia, pues anda sempre eh, facendo así la bella noi non da quarta que tiña dous mástiles o, sí, sí, sí, sí. o galeiro non tiña botavara non tiña botavara, exactamente eu, eso me refería sí, sí. sí, sí. Bueno, chulo, co cousas novas, a ver... Uh... Bueno, pois pues, decía que, bueno, non, non temos doado hoxe eh, ir a Portugal esta fin de semana, que Peseta teñen bastante interés porque o fanzín das xornadas pois xa está disponible, podese ver na, na, na rede. A verdade que, bueno, pois teñen como cultura esta, lo menos esta semana ou estas semanas ou, un outono fervente de, de, de cultura, non? Exactamente. E, e teñen tamén outra posibilidade, xa remataron as festas de San Froilán, pero hai outras festas que ah, non sí. tan importantes, case, por menos tan antigas, non antigas, Lucas. Sí, sí, sí, eh, sí, Una feira pois de, de cabalos eh, que bueno, estou dando ocasión tamén para visitar eh, Mondoñedo, unha das eh, antigas capitais do, das, das capitais do antigo reino de Galicia, sí. Eh, que bueno, moi ben describía o, o aquel mm, postor de, de, de, de, de, de a premio Nobel que, que, que nos dicía Basilio, noso profesor Basilio, non? Que mm, bueno, te coñeces moi ben porque estudiaste moito sobre ele, has feito traballo sobre ese grande eh, escritor mm, culinario tamén eh, ah, bueno, Cunqueiro, noso, eh, Cunqueiro, non? Cunqueiro, pois eh, claro, precisamente, mira, hoxe eh, non sei se era hasta 6 ou hasta 7 hoxe, sí, sí. era hasta 6, bueno, pois mira, un pasear polas, polas eh, rúas estreitas e, e empedradas, non? E facer unha parada para contemplar a, a catedral, que uh -huh. un monumento do século XIII e XIV, uh -huh. e, polo tanto ten lectura de varios estilos arquitectónicos, a chegarse a, a Pontevella, que tamén chaman a de Álvaro Cunqueiro, o, o seminario, o santuario do, do remedios, non? E parar na, na, na alguna pastelería que hai por ali tamén moi boa, non? Tamén, a xente, todo, non? Que sí, sí, Importantes, non? Que ti eh, xa mm, nos contaxe en alguna ocasión aquí como, como van, pero vos dalles unhas pinceladiñas deso. é unha feira en, eh, en realidade, pero que dura cinco días. para desde festa eh, rematando esta semana eh, ou polo menos da, da seguinte eh, de, a partir do 20 e tanto xa empezamos a ter a ah, por certo que a, a por aí os cogumelos e os, e os choupis seguro que estarán mm, de, de, de moda, non? Eh, esto me preguntaban hai pouco porque estiven a por Lugo ah. e a verdade é que eu eh, pues, non me fixo moito porque eh, pasadas as que xa hai que empezar a, a, a prepararlos, non? Claro, mas vos que sí, sí, ya se comienza a ver, se comienza a ver todo. Era, bueno, de tamaño eran, eran boas. Yo creo que, debe ser un boano de, de castaña. ¿no? Uh Bueno, eh, no sé si Ai, o noso río, exactamente. Mm. Eh, ten un poema que é Descordo contra os contaminadores do mundo. Sí. É que con el xa, xa remato, non? Bueno, pois pues moi ben, damos que as gracias por adiantado eh, si mm, se tal, non sei se, se queres pon, poñemos en música de fondo, pero bueno, no, non non compro. Non, pues, como, como que sabes vos. ¿no? Ben, pois pues, eh, cando ti queiras, sí. Xulio, eh, eh, eh a, ah, mm, ese traballo de de Manuel Mariano. vindeira semana pois. Moitas gracias, Xulio. Eh, que ser desexos se fagan se, se fagan realidade, non? Que, que, que, que non sexa unha contaminación continua na, na, nas beiras do río. Ata o próximo sábado. Ata, pois, ata o vindeiro sábado, Xulio. Moitas gracias. Bueno, pois agora tiñamos que pon, mm, poñer un pouco de música para rematar esta conversa con Xulio, pero mm, agardaremos un bocadiño a que o noso técnico escolla o, a peza que mm, sea conveniente para todos nós. A verdade é que non sempre somos mm, temos a posibilidade, pero agora mesmo sí. Aí vai a peza de música que tiña preparada o noso técnico. Cualquera delas que eh, nos temos aí varios eh, discos, un deles.